Eta berrizail nagusiaren eh, tenorea zurekin eh, pantzo irigarai giro goxoan eh, joan da asunak eguna atzo. Eta hori, iguzkia lagun, berroita bos bat laborari edo ekoizlea plazan, bieko izpenak ukandu harrakasta, eta norziren bisitariak, eien artian, ibiligira gure Gure mikroarekin. Ez da giro goxo baten menturarik goizuntan ondarrabian alardea ateratzen da, gerla, desfile tradizionalean eta tradizionala, eta reizkibel kompainiaren artean, lehenek ez dute honartzen reizkibelen emazteak ibilditen. Gaurko mundua zemintzu diren filma engaiatua koli izaren da aurtengo donostiako zinaldiaren marka elduden hastian abiatuko da joan den hastu presentatu dute aurten ere eh, nazioarteko izar frango etortzekoak dira Eta kiroletan mendik askoetako auto lasterketa drond aita sementzata Arua marinez. Goizuntan lano txu, iduzki ere hor agertuko zaukua, atik aratsaldeko horzantz eta perba euri jauntzi izon baitzu itzemaiten dauzkigute temperaturak, hoita iru, hoita lau gradu ingurukoak izanen direlarik gorenak. Ha, ha, ha! Eta lehenik horretara behar dugu, greba abisua plazara dutela amikuseko eta larzabaleko postariek asteleen untako, horretara ezagun bai amikusen eta larzabale aldian eme turnada egiten zirela orai arte, ama sei donapaleutek abiatzen ziren hiru larzabaletik, eta eme horietarik lau kenduna edira orai, denak donapaleutek abiaraziz, ondorioz bilan postu baino gehiago galduko dira eta larzaleko postabulego oraino gehiago landierian jartzen dela, salatzen dute lau sindikat nagusiek, lau hauek dute beraz grebara deitzen goizuntan. Bilkura importantak Akademia Ikuskalitzan egunetik goiti, hor dute eskola karta ofizialki trenkatuko, hotx nun emaiten edo kentzen diren erakasle postuak, haintzineko egunetan afera urbiletik segitu dugu, badakizue, basena farroko lau eskoletan direla ez tabada nagusiak, erakasle postu erdi bat, galatzen dutela, aierra, eleta, donapaleu eta arrosan naiz azken unentzat inspektorak joan den hastian argiki irrandeien etzutela ukanena. Bestalde ziburuko ikastolak egun euro pagatu beharko ditu biharti goiti egunero espalimada marinelako gunetik joaiten orterat kondenatu zuen joan den hastian hausitegiak eta sehaskak errandu pagatuko duela ez du beste atelabiderik ikusten espaitia osapezak deus beste toki proposamenik egiten marinelan segitu gogo dute beraz Tsipras e un'Europa Lattus egun bakotxo. A, irutan ogoita iru autobidearen largatzeko obrak, asteleen untan ere asten dira, iru urteren lana izanen da, miagitze eta biliatu arteko bidea, bi aldiz iru legotan emaiteko, ogoita bi kilometra horotarat, largatzeaz gain, besterik ere eginen da, zubi batzu arra egin beharko dira, besteak beste, eta bi pasaia gehiago izanen dira miagitzeko pagatokian, bat gehiago, bai hona, egoan, berriunta berroi milion euro gostako dute iru urtetako lan horieka. Errandugu, giro iguzkitsuazo atzo asunak egunean, eta horrek jendea iniz motibatu du itzuli baten egiterat, berroita bos bat laborariek betez dute asparneko plaza, ekoizpen ekologikoak aurkesteko inzarri eta lankidean izan zen, eta urte zurte arrakasta ondiagoa duela asunak egunak, diote laborariek, jendea gerota gehiago jakinai baitu, zer jaten duen eta jaten duena, nundik heldu den, entzun ditzagun lekokotasun zon baita. Ardigasna, heletakoa. Gehiena saltzen dugu etxetik eta gero ibiltzen gira mm, kostan ere ah, baionako eta angeluko amanpetan. Jo vendu piment d'Espelet, jo suis produkteur en, en bio uh, a Espelet. On est euh, environ une vingtaine, maintenant sur 180 euh, à peu près producteur. Ardoa, mata guztetako ardoa ardo ekologikoa oraindik behar bada ez da inezaguna, ez? E, jendeak erota gehiago eskatzen du e, kalitaztezko janaria, eta ardoarekin ere poliki-poliki ari da sartzen ohitura hori, edo? Bueno, a ber, ardoarekin, a ber, e, gertatzen da da, ba, ardo ekologikoa, ba, gari batean, ezakit, e, etzen kalitazte, kalitatezko ardotzat jotzen, eta, bai, ba, bueno, kostat, asko kostat, bai, konturatu dira, bai, ma, ekologikoarekin ere, oso ardo ona egin daiteke kalitatezko ardua egin daiteke bueno egin daiteke ez egiten da <laughs> hasiera hasieratik ja egiten da baina bueno oso kalitate honekoa da eta bueno ba kostatzen da Ekoizpen batzu erreskiago saltzen dira, zuzeneko salmenta da, initz baletzen dutena, ekoizle ekologikoek, baina beste ekoizpen batzuek, arno ekologikoa bezala adibidez, oraindik zailtasunak dituzte, beren tokia egiteko. Argida da, ala ere, asunak eguna, ekoizpen ekologiko desberdinen ispilu edo miraila dela, Euskal Herri Gosotik urbiltzen maitira, gelotak gehiago laborariak. Eta bestalde Akitaniako behi blonden konkurtsua iragan asteundarian ospatu da miagitzeko hal eh, diratigunean, tokiko azle zonbait salistatuak izan dira ere, ara nola Jean-Philippe Echeverriaren gazte esesenak nazional mailako lehen txari areman duen, behietan, txari bat ere Lamarck gaeka arentzata. Mm Kasik bi amarkada pasa badira ere, gaur egun oraino kalapita sortzen da ondarrabian herriko besten kalietara. Talarde baztertzailea alde batetik eta reizkibel kompania bestetik unek eh, bakarrik onartzen du. Emazten parte hartzea normaltasunez girua gaistutu dela azken egunetan erran behar da. Azken aste horretan girua behaz usaien baino beroago dabil diotenaz alarde tradizionalak bere bere egiteko uste, edo egiten usteko galdatu du, arartekoak, emakundek eta jatxe bilduk besteak beste, beren sustengu osoa ekartzen diote atik Reiskibel kompainiari. Erzaintzak ere oaga kaleratu du, alde batetik Reiskibel kompainiari galdatuz desfilea intzinean afitzarik ez ere maitea, eta halik eta normalian desfilatzia, alarde tradizional bastertzaileari aldiz, ondarrabiako kale nagusian plastiko beltzik ez jartzeko galdatu dio besteak beste. Horroiteraz ezagun bestalde, ondarrabiako udalak edo erriko etxeak sustengo osoa adierazizioa usteileko kontseiluan alarde tradizionalari. Expo Grow eh, kalamuaren inguruko itzordu nagusia elduden uh, eh, ireilaren amabitik amalauerat, behaz elduden uh, eh, aste undarari buruz dugu hau, irungo fiko ban, angoa erakustazokan, izain da itzaldi, musikak, ekitaldi desberdinak frango antolatzen dituzte, irugai labur bilduko dira lehen egunian kalamuaren egoera legiari dagokionez, ez da du Espainiarean, bigarrenian osagarri eta gizartea eta irugernean Amerikan gertatzen ari diren eh, regulazio prozesueri edo bideeri buruzko, eh, buruzkoa izanen da Aitor eh, Brion Expongrou azukako okidea. Lasaitasun bat izango da sarrera bakar bat egotea. Lehen gurteetan egontzan nazien bi sarrera, bata kontzertuentzako eta bestea for, entzako Aurten foroa doainik da. Inskripzioa egin behar horri alde batean, Mm, kondizioak izango dira adin nagusia izatea, eta bar, eta bar, hori ez da, ez da zalantzan jartzen. Eta bestetik dagoena da, e, ekitaldira sartzeko sarrerarekin, ba, gero kontzertuetara joan izango, eh, al izango dala. Kontzertua, ba, hori, esan duzuna, eskaintza zauda izango da, regiaren mundukoak, Little Pepe, eta bar, eta bar, roka ongo da, eta bueno, pentsatzen dugu, ba, jai kompleto bat izango dala. Eta gero, kanpoaldean ere ekitaldi batzuk egon godia, beste urteetan ere egon diranak, e, estan edo produktoren estanak egongo dira eraikuntza barnean, e, en, bueno, nola baitere bosteun langile elkartzera aia datu geha, eta bueno, hori feria potente bada, da, eta bueno, hori abonei buruz, e, e, produktu buruz, tratamendu buruz, eta bat, eta espogro zokaren antolatzeilek argi utzina izan dute, emez orzi urtetik beherako gaztek, sartzea, debekatua dutela, eta hori respetatzeko dei egin dute, egun baterako baterako sartzeak, sartzeak amabi euroan salgai dituzue, expogro.net webgunean, horki eh, uh, ditzazke zua amabi biurotan, eta egunian berian hartu zuzenki horatik, amala euro patuko duzue, ebea, zeludan hartu ondarian, Expo Gro e, eh, Irungo Fiko Ban Eta jonen astu aurkeztu zuten Irurgoita bigeren Donostiako Zinemaldia informazioa Puskanak azabaldu da Udagu zehar Eta onduko egunetan Sail ofizialeko epaimaia zoinden komunikatuko badute ere Aurtengo edizioaren Orkestpen erokor bat egin zuten Ostialegoizian Donostiako Maria Cristina Otelian Maia Muruaga Munduan gertatzen ari denaren erakusgarri, aurten Donostiako zinemaldian filme konprometituen presentzia handia izango dela nabarmendu du Donostiako zinemaldiko zuzendaria den Jose Luis Rebordinosek. Munduan gertatzen ari dena ulertzeko giltzarrietako bat bilakatu zinea. Baina zinearen mugimendua segitzeko autua ere egiten duen zinemaldiak, irurogeita bigarren edizionetan ez dira faltako lenguaia berriak eta biharko tendentziak erakutsiko dituzten lan horiek. Oro oar, zinemak amaika ate irekitzen dituenez, genero eta gustu guzientzako filmak ikusi izango dira, ongi pasatzeko, hausnartzeko edo deskubritzeko, egun filmetik gora proiektatuko dituztelarik amar egunez. Donostiako hiriburua alfombra gorriz jantziko dutenez ere, ezin falta, izarren presentzia eta urten, Donostia Saria jasoko duten Denzel Washington eta Benicio del Toro aktorez gain, Antonio Banderas, John Malkovich, Charlotte Gensburg, Omar Zee edo Bigo Mortensen aktoreen presentzia ere konfirmatu dute. Eta zinaldiako sartzen salmentak irailaren amabitiko iti eginen dira, e, eh, setasunak ubebiko itzairu aldiz, puntu San Festival, webgunean aurkituko dituzue. Bururatzeko kirolak eh, siberoko menditinietako edo kaskoetako autolasterketan liginagako drondaita semeak jaun eta jabe izan dira. Aste hona larun batian iratiko espeziala guziak irabazion doren, antzia ondiak hausitu dute eta igandian, lasterketaren kudi hartzea baizik etzaie gelditu, maidalenako azken iragaitia bere aitari eskaini dio, lui drondek autuaren bolanta utziz. Eta bigeren atela du da Eta da, Aniset Garrikoitz, Manu Kastan, Ilugarren Delarik. Eme zorzina berdina, mauleko rubital lirakazo, federal bateko xapelketaren lehen ugun aldiaren karietarat, berdinketa egindu bere zelaian, peidex talde gotxoraren kontra, ustarze eta eskasetan gainditurik, defentsa azkar bat esker, eta besten utxeri esker ere, hain egon dira xibrotarrak lusaz, baina partida buruatu baino amak minuta lehenago, amost, eme zorzi, hain ziren peidexekoak. Azken segundetan, zigor kolpe bat batukan dute, simrotarek eta klaverik aldiuntan ere ez du utxe egin, jaitu guziak funtsian berak sartu ditu, emez orzina berdin eh, beraz eta emaitza horrekin, mauletarrak kontenta, atik doni bale luizunekoak ez, federal, mal, federal bat mailortan beti, doni bale luizunek bere lehen partida etxian galdu baitu, jodezen kontra, amairu eta ogoita bi, eta nekez badanekez, semierritzeko, beho rugbitaldiak bere partida irabazidu ere atzo prodebi mailan, mondo marzanen kontra, ogoita lau, ogoi, iru partiden ondotik, miarriztarrak zazpigeren dira selkapenian zorzipundurekin, lehena, pauedelarik amairu pundurekin.